50 languages. 29 29ที่ร้านอาหารหนึ่ง al restaurant 1โต๊ะนี้ว่างไหมคะ aquesta taula és lliure ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ Voldria la carta, si us plau. คุณมีอะไรแนะนำไหมคะ Què em recomana? ดิฉันขอเบียร์ค่ะ M'agradaria una cervesa. ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ M'agradaria una aigua mineral. ดิฉันขอน้ำส้มค่ะ M'agradaria un suc de taronja. ดิฉันขอกาแฟค่ะ M'agradaria un cafè. ดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะ M'agradaria llet amb cafè. กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ Amb sucre, si us plau. ดิฉันขอชาค่ะ M'agradaria te. ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะ M'agradaria un te de llimona. ดิฉันขอชาใส่นมค่ะ M'agradaria un te amb llet. คุณมีบุหรี่ไหมคะ Té cigarrets? คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ Té un cendrer? คุณมีไฟไหมคะ Té foc? ดิฉันขาดซ่อมค่ะ Jo no tinc forquilla ดิฉันขาดมีดค่ะ Jo no tinc ganivet ดิฉันขาดช้อนค่ะ Jo no tinc cullera